Beno, ba, uda pasa eta ikasturte berria abiatzen dugula, ja, dagoeneko udazkenera begira, ba, e, irungarrera sarera gara, gehien bai udarunola pasa den, oso gora beratxua, izan baita, e, migrazio fenomenari dagokionez, josune mendigutxia gaixo. Gaixo. Beno, alenek eta bain aurreko astean izan e, genizun irratian, hain justu, ondarribiko gazte egunari buruz, uste dute txupina edo pregoia eman zen dutela, ez da pasatzen. Bai, bueno, pregoia ematera, pregoia, bueno, zerbait kontatzera joan ginen, agitzongi. Bazen <laughs> jende pila bat, gazte pila bat, gazte tartin beti ongi. Ongi Apiskatarrea ba, sarearen lana zein den, ez, e, asaltzeko? Aibatu jazu irureun bat gazte bat Beraz... Bai, hor non bait. Eta, bueno, irungarrea sarea zer egiten dugun kontatzeko, eta baita ere, pues, bueno, e, gogorazteko hemen bederatzi persona hil direla hori beti gogoratu behar da, ez da anztu behar. Eta bueno, pues erratzeko baita ere, pues nola irungarrera sarea ez garela bakarra irungoak. Irungarrera sarean badagola ondoko herriko jendea baita ere eta pues hori guztia kontatzeko eta besta kondo pasatzeko baita ere. Bai, izan ere irungo harrera sarea du izena. Eh, bueno, Antxeta Irratian e, eh, 2018an ba eragile bezala, ez? Ona nola eratu edo lanean hasi zinetenetik jarraitu dugu zuen ibilbidea, baina gida aipatzen mozuna dagoeneko ez dela irungoa. E, inoiz baino saretuagoa dagoela, ez? Azken batean. Bai, a ber, sarea potentia da. Irungoarrera sarea deitzen da, ze izena bat paratu bar genion. Hemezostian, pues, izena bat paratu bar zen taldeari, eta izen hori paratu genion. Binen, sarea oso ondia da, e, bai onjarbin, bai e, urruñan, bai endaian, lesaka, bera, e, eh, lizondo, oza, eta bueno, Kanariasetikan baita ere badire kontaktuak, hemen estatuan baita ere, sarea potentia da. Kanarias aipatzen dugula eta udako bilana, bilantxo bat eh, egitearren, e, gero aipatuko dugu, eh, baina eh Kanaritara e, eh, eunka migranti izten ari dira, e, baita printzipioz ba penintsulara ere, baina irundik azken egun hauetan dena geldi dagoela aipatzen zenuen, e, lehenik eta behin Ba hori, e, uda gora izan dela goratuko dugu. E, Frantziako turrarekin hasi ginen, mugaren inguruko aldarrikapen haundiekin, e, droien kontua ere bazkenean batzera bota izan zutela, mm, eta ustaian uste dut berreunda iruro gita behatzi harrera egin zeniotela hemen harrera buregoan. baina e, ondoren e, ba, esan bezala oso gora beratxua. Bai, ez da inor heldu eta arraroa da ze Kanariasera bai iristen ari da, gaina patera asko iristen ari dira, baitare hemen peninsulan erranduzun bezala mediterranean baitare patera asko mugitzen ari da, oza, jendian mugitzen ari da, bion irunera ez dirari aietzen, eta oso arraro da, ez dakigu zergatik, raroa da, ez detortzea honera. Bai. E, irungo harrera sarera ez dira heltzen, baina jakima dakizue, hainbat migrante e, zuzenean, ez dakizu zuzenean irundik endaiara pasatzen diren, izan ere, egia da mugaren egoera aski aldatu dela, ez, azken Bai, a ber, e, eh, zarean barna abuztu hasieran e, mugitu dire bai, berreun dorrela e, eh, gazte, bi astetan etorri zen e, mordosko bat, Minen bai, baitare golpega bai, eta baitare bi aste hoietan e, etorri dire taldeak ez direnak irunako harrera zarean barna pasa, ez da gurutze gorrian ez da ere e, nik eh, aurkitu ditut kanpoan egon naiz beraiekin, Andaluziatik etorri berria goizean, eta beraie ja daukate informazioa, ze beraien artean pasatzen dira baita ere informazioa, hemen jasotzen duten informazioa beraien artean pasatzen dira. Orduan, informazio horrekin, hemen egondu dira autobusa hartzen eta bueno, nik galdetu ondoren bazekiten zer egin behar zuten eta nola egin behar zuten. Orduan, hoiek ez dira pasa ez irungarra saretik ez gurutze gorriatik. Mion irundik bai pasa dira e, abuztuko datu zehatza oraindik ere biltzeko esan dezakegu ustaila eta abuztu artean bostun bat e, migranteri harrera egin diezutela, e, xifra palak dira, aurreko udarekin e, edo azken urteetako udakin alderatuta. Ez dakit emendik aurrera nola aurre ikusten duzuen, izan ere, beno, ba, lanean jarrituko duzute, duari gabe. Jakinik, bari, azken ama bosteguna hauetan, eta iraian e, inorrez dela azaldu abe segituko dugu, noski hemen segituko dugu, eta bueno, mm, normalin irungo e, irunera iristen diren persona lotuta daude kanariasen iristen diren personekin. Horrez zerran nahi du, pues, que movimentu handia baldima dago, irunen movimentu handia egondu da. Oain arte horrela izan da. Oain ez da hor... Hori da, bai, bai. hori da. Orain ez da horrela ez dakigu zergatik. Badakigu Kanariasera iristen ari direla, bion nirunera ez. Ez dakigu. Etortzen aldirela, pentsatzen du bai ez, ez? Ez dute e, eh, Kanariasen sekuestratuko jende guztia hor, ez? Eta bez, Kanariasen zer itiunten, Kanaria, Kanarias isla bat da. Hor ezin dira gelditu, beraien eh, bidea, osea, beraien e, nora haietu nahi duten ez da Kanariesera. Mm. Da Frantzia aldera, osake, peninsula etorri barko dira. Pentsatzen dut, ekarriko dituztela, bilion ez dakiz, zer erran. Ja, ba, momentu esango dugu ba, azken bi iru astetan, dena oso geldi dagoela. Ikasturte berria dator, goratuko dugu, joan denu da berriaz geroztik ere, agintarien partetik dena oso geldi egon dela, hauteskundeak tarteko. E, harrera sareak baditu hainbat alderrekapen historiko ere, agintari begira, ez? E, besteak beste, ba hemen harrera e, bulegoa kalean egon beharrean, bost urteotan bezala, egoitza batena, ez dakite, bueno, ba, agintaldi berri bat azten dela, mugimendurik ez da agintarien partetik? Ez, eta ez da egongo gainera. E, orain egingo dugu, aurten egingo dugu, zeigarren negua hemen, San Juan plazan, horrela segituko dugu, ez eh, eskatu, eskatu, eh, adibidez eskatuko dugu, segituko dugu eskatzen, por ejemplo, zubia hori, zubia hori dela lotxa idekitzea, hori eskatuko dugu. Gero lokalat hori eskatzea, pues ez dakit, e, nire handekatu naiz eskatzen baita ere, eh. ja egiten dugu hemen lana, pues bueno, pues, segituko dugu hemen, eta jazta. Seigarren negua, por cierto. Bai baliabide eskasak e, eh, laguntzen dutenak laguntzeko. Aldi berean, e, eh, horretarazteko dugu, ba, irunen, e, dispositibo bereziak bat direla, gurutze gorriak kudeatzen bituenak Eusko Jauraritza eta Diputazioaren, hau da, herritarren dirutik e, ordaindutak, eta aipatu duzu mugimendu gutxirekin, e, infra ez, gaur egun? Hombre, pues a ber, kalkulatu, e, jasotzen ari baldin badire e, persona bat, bi, zazpi, igual egun batean, bueno, erran behar egun batean egon duzirela hogeita bos, agian ez dakit, ez? Mm. Egun hoe badire hilanderaz batean. Baina eske hor dugu hilanderaz bi hori baita ere ordaintzen ari dena. Ez dela inoiz erabilie ezertarako eta hor dagola. E, dirua, dena ondiruakin egiten ari da hori jo, pues ematia diru hori guri ez, eta guk eh, hartuko dugu lokala bat eta prestatuko dugu irungarrea zareko tokitxo bat ederra, eta ez dugu, oraintxe bertan ez dugu behar dispositiboiek ez dagolako e, eh, jenderik. Minon kontu, zaber, nik ez dut erranda hori kendu behar dela, hori ez da kendu behar, hori egoten alda hor. Biek ez, bat sobratzen da, hori argi dago. Bet, ba, bertzia edukitzea baizetik, igual edozin momentun mugitzen alda jendia, ez dakik gondola izan behar den orain udazkena. Ez dakit ba, uda nola pasa den, ba, esan bezala jende gutxiago, eh, mugimendua azken biru aste hau e, iritsi diren arte, e, aipatu ditugu bostun bat migratzaile, eri harrera egin dizutela, perfilari dagokionez, betikoa edo ze izan ba, emakumeak aurrekin ere iritsi dira. Bai, bion gutxi. Agiz gutxi. E, perfila da berdina, mutila gazteak, e, be, Konakri, Mali, e, Senegal ere asko etortzen da azken boladantan baita ere, perfila da berdina. E, mutil gazteak, hor erranduten bezala, emakumeak aurrekin baita ere, oso gutxi, minon baita ere, segitzen du igual. Oie dira et, onera etortzen diren personak. Ba, Josune, mi esker eta kura jaun. Ale, asko?